вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у пасля сыходу анатоля сыса шмат думаецца не толькі пра унікальнасць гэтага творцы але і пра тыповасць ягонай сітуацыі беларускага паэта затворніцтва у часы кірылы тураўскага які замураваў сябе ад вонкавага свету выпрабоўваючы дух у вечны вырай у пазнейшыя часы і унутраная эміграцыя сёння. Гэта ўсё сынонімы аднаго лёсу. Нехта прыспешвае свой вырай, нехта хаваецца за маскай блазна, нехта валацужыць па свеце у пошуках усё той самай сіметрыі, якая б прымірыла талент з ягоным носьбітам, прыватным чалавекам, але сіметрыі няма паэзія патрабуе ўсяго чалавека які не мусіць дзяліць яе ў сваім сэрцы з такімі нармальнымі быццам бы рэчамі як кар'ера і дабрабыт сям'я і клопаты пра здароўе вы скажаце што гэта дзікунскія нейкія патрабаванні якія нагадваюць пра першародныя часы чалавецтва А яна вам адкажа, што для яе не існуе часу і што ейны вырай не змесціцца ў шуфляду вашага працоўнага стола і не пачакае да заўтра. Паэзія не пярэчыць тым, хто спрабуе падзяліць яе з іншымі ўцехамі ды вартасцямі жыцця. Яна папросту ціха сыходзіць ад іх. У сённяшняй перадачы мы гаворым пра прыроду паэтычнага таленту. Сталы аўтар вострая брамы зміцер Бартосік адправіўся разам са славамірам Адамовічам на ягоную малую радзіму. Славамір аўтар некалькіх паэтычных кніг, які і ўласнае жыццё піша як востры верш. Адвязі мяне на радзіму, попрасіў сябра. З радасцю адказаў я, бо колькі не ездзіў з ім, дзе б не бываў, ці то ў ялцінскіх пошуках Богдановічавай магілы ці то ў санаторыі пад Менскам, ці то ў адной байдарцы ў расійскай глушы, мне заўсёды было цікава яго слухаць. Прычым ніякіх глябальных прагнозаў адносна беларускай будучыні, ніякіх глыбокадумных аналізаў нашага сёння, ніякага мазгавога прарыву ў далёкую гісторыю ён не рабіў. Ён заўжды гаворыць са мною пра самыя звычайныя рэчы, ледзь не пра тое, што трапляе ў гэтую секунду ў поле з зроку, а слухаць цікава. Загадкавы чалавек Славамир Адамович. Паэт выгнаннік на радзіме. Гэта той жанр, які патрабуе не дыктафону, а відэа ці лепш кіна камеры. Але спадзяюся, слухачу і без візуальнага шэрагу будзе цікава далучыцца да нашай невялікай кампаніі з двух чалавек, якая на старым аўто вырульвае з мястэчка Буцлава. На заднім сядзенні ляжыць бутэлька малдаўскага партвейну. У люстэрку задняга віду, пацвечаная сонечным промнем, як на замову, грамада галоўнага беларускага касцёлу, а наперадзе гаворка. маленькой вёсачцы каля хаты с павыбіванымі шыбамі, якая калісьці была ягонай першаю школай. Славамир працёр завільгатнелыя вочы. На ганку мы адкаркавалі бутэльку і зрабілі па доўгім глытку. Суседняга панадворку на нас пазіраў мужчына ў інваліднай калясцы. Аднагодак славаміра, які ў юнацтве зламаў спіну на матацыкле. У небе збіраліся шэрыя хмары. А колькі ты тут не быў? Менавіта ў гэтым месцы, на гэтым ганку. Ну, бадай гадоў 30. І што адчуваецца? Успаміны не мучаюць нейкія сентыментальныя ўспаміны, першае каханне. Не ведаю, можа это і беда моя, ну я лічуся сентыментальным чалавекам. Хоць мае сентыменты адваротны бок гэта відаць жорсткасць. Мне так здаецца. Зараз са спратам памяці спрабуюць выкарыскацца нейкія ўспаміны, тое, што са мной тады адбывалася Вот заглянуў зараз у разбітае адкрытае акно, калідор, класы. Гэта ніколі не забывалася перыядычна, я это заўсёды узнікала э, маю памяці. Першы клас і першыя заняткі і мне заўсёды з э, малым ростам невялікім э, выпадала сядзець на першых партах. І пасадзілі мяне першым класе з дзяўчынкай дзеці ёсць дзеці і вот, дзяўчынка это адным словом подбачыла школьную парту а паколькі тады та лава была адна калі нехта намачыўся з аднаго <laughs> боку то зразумеў мокры быў і, і другі і сусед Ну але паколькі мы мужчыны былі джентльменамі і тады прыйшлося ўзяць на сябе это здарэнне і так сказать усе шишки ў выніку ад э, наставніка рассталіся мне выратаваў гонар так гэта калі хочаш можа быть э, першы такі вопыт узаемадачынення з <laughs> жаночым полам які потым толькі пацвердзіў што гэта вопыт дорого каштуе каштаваў мне <laughs> у далейшым радыёвабода вострая брама Зміцер бартосік шукае разгадку беларускай паэтычнай таямніцы з дапамогай паэта славаміра адамовіча на ягонай малой радзіме. пачатковая беларуская школа, маленькая аднапавярховая хата з гарачай печкай узімку з пахам сена летом сёння гэтая школа здаецца такую далёкую экзотыкай ну ты калі сюды прыязджаешь ты адчуваеш сябе адарваным ламцём зараз як ніколі тому что ну, у такім стане як зараз я яшчэ не быў у сваім жыцці і я просто баюся это стану баюся того что я бачу я такі уже які быў застаюся занадта адчуваю это жыццё а жыццё наваколля змянілася яно змянілася не ў лепшы бок і таму сёння для мяне геройства просто ў тым каб пастарацца хаця б неяк больш-менш спакойна гэта ўсё перажыць тое што мяне акаляе тым больш знаходзячыся на малой так званай радзімен адкуль усё пачыналася вялікая рэч все ж такі вопыт колькі кніг перачытана і сваіх тэкстаў напісана ну трэба пабываць вялікіх гарах а пасля вярнуцца на раўніну на нашу беларускую раўніну каб адчуць вот этой вот як зараз я стаю і адчуваю прысадзістасць прысадзістасць этой зямлі абсадзістасць масіўнасць этой раўніннай нашай прасторы зараз бачу зусім іншае неба як тое якое бачу за мяжой той краіне дзе я жыў сярод вялікіх скал на беразе фьорда ты разумееш горы яны асаблю калі на іх на самих падымаюся не даюць адчуванне узлёту і здаецца вот працяні руку вось аблокі воз это вышыня і адначасова гэта нейкая з налётам эфемернасці что вот зараз не толькі ты але і горы і гэта краіна паляціць кудысьці знікне ці то акіяны квіт недалёка а тут масіўнасць это абсадзістасць яна дае адчуванне заземленасці моцы Это грунт, он лежит не на скале, такие где-нибудь в Норвегии, там, некольки 10, 20, 30 сантиметров, это уже лечится великая глеба. И на такой толщине умудряются вырастать древы великие. А тут под тобой километры, под тобой грешьте <laughs> решты, попробуй, постарайся покопать, и достанешь этот центр, этот пуп земли. Музыка ішлі па лузе, на ўскрайку якога разлеглася славаміраа колішняя сядзіба. Хата абсаджаная дубамі. Мне гараджаніну ад нараджэння пасля менска любы краявід без бетону здаецца першародным і некранутым. Нават адна магчымасць доўга ісці па сырой зямлі, а не па плітачцы, ужо радуе душу так я і ішоў, не хаваючы эўфарыі. Ах, якая, маўляў, вакол цнота, Ах, якое неба сіне, а трава зялёная, ды які казачны лес чарнее на даляглядзе і цішыня. Вось толькі мой сябра зусім не падзяляў майго наіўна захопленнага клініскагзаць ідыёцкага настрою. Ядловец, які бэс, дарэчы, хоць шматгадовая расліна, но вельмі вельмі такая як парэшткі скажем нашай беларускай інтэлігенцыі вельмі далікатная каб э, ядлоўцу вырасці прыжыцца трэба ну, асаблівыя умовы таму калі убачыш зараснік недзе ці просто кубку ядлоўца будь пэўен што эта зямля не перажыла меліляцыі нейкіх тэхнічных удасканаленняў зменаў Хутчэй за ўсё яна ляжыць нечапаная з часоў ледавікова перыяду. А тая па якой мы зараз ідзем па якой мы ідзем ну гэта гэта ўжо перарытая вялікай тэхнікай 90-м годзе у нашым тут кутку бадай апошняя саюзная кампанія была меліаратыўная А раней што было было тут не раней таксама раней просто людзі не зраўноўвалі ўсё пад парадак не нішчылі адмежкі нейкія кусточки дзе могла вывесціся птушка те ж самыя кнігукі гнязіліся вот зараз ідзем першае ўражанне ну, кнігукі не чуваць яна яшчэ павінна хоць і май але вясна позна павінна бы кнігука крычаць гадоў 30 таму з неба не сыходзілі і кнігукі і калі ты ідзеш вось так то поплавам ну па-перша тады паплавы тут былі раней тут не крычала а крычала яна таму што яна ўжо загнязілася паклала яечкі і на май месяц ужо выводзіліся птушаняты зараз ўсё гэта акультурана ей гняздзіцца няма дзе і не адчуем такой характэрнай для беларусі птушкі кнігу адна з моих любимых а чаму любимая ну просто яе трэба пачуць трэба паслухаць пастарайся пакруціся дзе-небудзь знайдзі запіс хотя як яна крышыць хто тут жыў бацька дзед прадзед тут жыў я бацька і дзед мой а пабудаваў хату дзед станіслав так я нават да свайго сораму адзінае што ведаю што моя родня і да пабудовы гэтай хаты на гэтым месцы жыла а гэта хата пабудавана ўжо на фундаменце яна стаіць незадоўга перад вайной пабудавана і у гэтых ужо вуглах добра пастаялі немцы все равно над якими мы в эти дни святкуем. Ой, блин, ой, блин. Что такое? Зрезали эти березы. Ну, там батьким были посажены березки, свалили березы. Вот мой дуб поднимается роскошный. Дубы любят нашу землю. Дубам подобается в нашей ГДР. Вот и не растут роскошно. Вот моя елка. Это перед армией осенью 80-х. 25 годов уже, как не сидят дзеткі мои з гадамі я толькі больш і больш разумею што ты ж грунт это аснова вот як той дубсь стаіць на грунце так і дзяцінства ну, ты можешь стаць дзякуючы сабе кім заўгодна але калі тебя не было дзяцінства рукі не было адкуль ты вывозіш і за грошы не купіш вось у чым рэч толькі адно вспомніць я ж заспеў калі жались на пом вось поле адных гаспадароў вось поле другіх і это ж такое жыццё такія ўзаемены такія контакты что зараз ездзячы па свеце не набіраешся тых узаемін чалавечых паміж людзьмі ездзіш па гарадах і ў самім горадзе ў мегаполісе грошай а таго цяплатаго контакту не набываеш які набываў тады калі выйдзеш і можна перагукнуцца і пайсці нешта попрасіць нешта пазычыць у час обеду кого там скончылася малако кого там хлеб радыёвабода вострая брама у Зміцер Бартосік шукае разгадку беларускай паэтычнай таямніцы з дапамогай паэта Славаміра Адамовіча на ягонай малой радзіме. Люблю старыя нежылыя хаты. Хай давно астыла вялікая печ, Хай гаспадары вывезлі мэблю, Хай выцвілыя шпалеры сваімі цёмнымі плямамі на месцы колішніх сямейных фотаздымкаў ствараюць атмасферу жалобы. Але і па тых слядах і знаках, што засталіся, можна тое сёе зведаць пра тых людзей, якія палілі печ і глядзелі праз вакно. Два вялікія пакоі Адзін як этнаграфічны музей з голымі бярвеннямі і грубаю падлогай, другі ў зялёных шпалерах. На сцяне два партрэты Александра Пушкіна і Славаміра Адамовіча. І галоўная дэталь інтэр'еру велізарны, старадаўні, той яшчэ куфар. Я адкрыў цяжкое вечка. Куфар пад завязку быў забіты беларускімі кнігамі. Вось як ты лічыш ты хлопец з хутара, адкуль гэта ў цябе? Чуванне беларускага слова, паэзія, гены, забывацца пра гены, трэба памятаць, якіх ты крывёў, якой крыві. Вось безумоўна, а потым, дзе чалавеку пашанцавала правесці дзяцінства і наколькі ён шмат уражанняў паспеў ухапіць, увабраць у сябе. Маім выпадку дзяцінства на класічнай беларускай сядзібе. Гэта вот тры бадай што тры істотныя складнікі астатнія ўжо можна там налічваць так, бясконца кроў дух земля ты сказал такую фразу дзе пашанцавала правесці дзяцінства мне пашанцавала правесці дзяцінства і пачаць сябе ўсведамляць нешта памятаць ва ўсходнім казахстане у горадзе усть каменнагорскую абсолютно хрушчоўскі прамысловы горад у у мяне няма сваёй сядзібы у мяне няма сваёй малой радзімы у нас две розныя сітуацыі в чым плюсы і в чым мінусы тваёй сітуацыі я гэта не дзіўна на свае 40 с хвосцікам дзяцінства маё тое што э, маленства прайшло на сядзібе якія сёння тадальна па беларусі конечно гібеюць і практычна ўжо загіблі распаліся яны яшчэ 20 гадоў 30 таму іхны лёс быў прадвырашаны а Я просто чуваю сябе закладнікам, я чуваю сябе старымі, гэтыя ніткі, гэтыя сувязі можа быць для свайго далейшага лепшага самаадчування трэба было парваць раней. З другого боку гэты хутар, гэта сядзіба гэта можа быць адна з тых галоўных рэчаў, якая будзе грэць у старасці, калі я да яе дажыву. Да забіты даверху кніжкамі куфар сапраўднае багацце для бібліяфіла беларускія перыёдыкі 60-х 70-х і 80-х гадоў школьныя беларускамоўныя падручнікі па біялогіі і фізіцы безліч кніг па выбітай шыбіне можна здагадацца што ў хаце былі нязваныя госці Але дзякуй Богу, сярод іх не знайшлося аматараў роднага слова. Калі яны залезуць у нашу хату, акрамя бібліятэкі нашых, якая ляжыць у куфры гэтай масы кніг, яны тут нічога не знойдуць. І можна толькі фантазіваць, што падумае гэты бесхацімец, якому трэба нешта знайсці, каб потым набыць пляшку таннай гарэлкі і закускі і ён тут атрымлівае <laughs> такую неспадзяванку і што ён думае што ён думае пра гэтых гаспадароў якія тут жылі <laughs> некалі можа ну. падумаць чтобы жылі настаўнікі ці ну, вар'яты тут нейкія жылі <laughs> хужаюся вар'яды таму што сёння ўжо чалавек настолькі деградуе што падумаць пра такую з'яву як настаўнікі наўрад ці ён можа у радыё свабода вострая брама зміцер бартосік шукае разгадку беларускай паэтычнай таямніцы з дапамогай паэта слова мира адамовича на ягонай малой радзіме у паэт павінен мець цяжкі лёс восьось как раз я трымаю в руках четверты нумар часопіса маладосць за 86 год і на 19 старонцы адкрыў подборку анатоля сыса часткова гэта адказвае на твоё пытанне паэт я не думаю что ён некаму нешта павінен акрамя самого сябе это першае адказваючы на твое пытанне можна фантазировать а можна заходзіць з фактаў чамусьці калі мы бярем вядомых наших аўтараў тых кім захапляем захапляемся і кімі не захапляемся але творчасцю мы прызнаем як правіла лёс супадае з матывам з тым што аўтар стварыў Прычым чым мацнейшыя вершы, чым мацнейшыя тэксты, тым больш яскравы лёс у аўтара. Што гаварыць, успомніў Пушкіна руская наша суседа. Там няма нейкіх разыходжанн, там ўсё зліта ў адно. І то ж ён пісаў і як ён жыў як ён скончыў сваё жыццё як жыў што напісаў як скончыў сваё жыццё Масім богданович як жыў як скончыў жыццё і што напісаў Масім гарэцкі і так далей так далей у жывапісе у музыцы жыццё рэальнае пацвярджае што калі ёсць біяграфія творцы цельна пражытая тады і прысутнічае і цельнасць і яскравасць і агонь у той тэкстах, у творах, у на палотнах і ўявіць сабе безумоўна заходзіш з гэтага цяжка, што Богданович дажыў бы да 90 гадоў і напісаў тое, што напісаў, палежваючы дзесьці ў той же самай ялцы і прабачце цярэбячы свой сыценькі жывоцік. Творчасць это тая сфера, за якую чалавек плаціць самую вялікую цану всякім браткам рускім амерыканскім і так далей гэта цана і не снілася якую плаціць наш брат творца жон у велюровым капелюшы на фоне крымскіх кіпарэйсаў у франдёр у вайсковым галіфе і надраеных да бляску ботах на сталічным бруку. Учорашні амерыканскі будаўнік нелегал у спартовых штанах у саўковай рэстарацыі. Рыбун з палаючым зіркам на шматтысячным мітынгу, у якіх толькі постацях я не сузіраў гэтага актора. Але гэты сённяшні, сівы, няголены, са стомленымі вачыма, на тле назаўжды пакінутага котлішча, тут гульні скончыліся. Вечар не ўпрыкмет панагнаў хмараў, зацерабіў дробны дожджык, зрабілася холодна і сумна, і нашая пляшка амаль апусцела. На апошні глыток я попрасіў славаміра прачытаць верш. 10 гады паўтары таму жыў я разам з сям'ёй маладога ауганца. У іх была дзяўчынка. Вось напісаліся такія радкі. Зайнап насупраць маёй кватэркі жыве дзяўчынка зайнап, Частуе мяне цукеркамі і дзеліць на ўсіх кебаб, Ёй толькі што два с паловай споўнілася пакуль расцеяна падаховай ад розных шалёных куль на руки і з рук просіцца вялікай цацкай грыміць крыніца такога настрою што хочацца жыць і жыць. Гэты верш славаміра Адамовіча быў напісаны ім у лягеры для ўцікачоў у Нарвегіі. Там, дзе непрыручальныя паэтычныя душы даўно сталі альбо прафесійнымі літаратурнымі работнікамі альбо ахоўваюцца дзяржавай, як жывая нацыянальная каштоўнасць, носьбіты духу альбо духоўнасці калісьці і там паэты былі валацугамі вар'ятамі і прарокамі як зрэшты па ўсім свеце сёння ж затворнікі і ўнутраныя эмігранты жывуць бадай толькі у нас у беларусі папулісцкая ўлада карыстаецца гэтым па-свойму шмат гаворачы пра духоўнасць але на практыцы паводзячыся па-дзікунску бо ніхто ва ўладзе і не задумаўся куды сышоў сыс альбо куды ляжыць шлях адамовіча гэтых яны нібытыя ганчакі заганяюць да самага канца і паэты замуроўваюцца а А іхная цэгла гэта нешта іншае, як мы з вамі. Нашы паэты сапраўды існуюць адным лёсам з кірылам тураўскім. І ў гэтым галоўная праблема, прычым не праблема літаратуры ці паэзіі, а праблема грамадства, якое так ці інакш не ўсвядомлена адлюстроўвае шлях сваіх паэтаў і ўжо само выглядае затворнікам альбо унутраным эмігрантам каб зразумець, што з намі адбываецца, варта сачыць за лёсамі нашых паэтаў. Thank you.